consiloi de Seneco. Pri la malonghezzo de la vivo, estas verco de Seneco, quio prescribas la rapidezzon cae malutilon de la vivo, ca instigas nin vivi plesage, PORQUE ni povo pli bone elusi nian tempon. Li argumentas che la homoi ofte malbone usas sian vivon, perdas tempon kai energion por sen bezona aferoi, feroi ne rimarkas la veran valorum de la vivo la simpla vivado esas uno el la plei grava i lezionoi de la stoica filosofio kai esas temajo kiu seneco ofte pretractas ien la plei grava consiloi kiu in ni povas elerni de la verco de seneco Valorigu la tempo. La tempo esas nia plei valora rimedo, ca ni ne povas aciri pli. Ne devas vivi la vivo sen procrasto, ca illusi niam tempom per sagia ca signifa maniero. Ne las vin de vigi de la medio, se neco argumentas che la homoi tro ofte esas devigatai fare de la medio cae perdas sian propran volon cae liberetson. Ne devas havi la curagion este sendependa cae agi lau niei proprai convincoi cae valoroi. Estu men critica. Ne devas esti criticai al niei proprai agoi cae decidoi, cae provi esti la plei bona versio de nimen. Ni ne povas shangi la pacinta in eraro in, sed ni povas lerni de ili, cae agi, pli bone in la stontetso. Estu dankema. Ne devas est dancemai pro nia vivo, cae ne subestimi la valorum de la vivado. Ne devas est dancemai pro la belai aferoi ca la homoi, kiui gravas por ni. Cae estu eterna lernanto. La vivo estes sen fina lerneio, cae ni ciam havas la eblecum plibonigi nin mem. Ni devas esti malfermai por lerni novain aferoin, cae cresci ciel homoi. Lao Seneco, compreni la signifum la morto ancau gravas. La morto estas nevitebla parto de la natura ordo cae ne eses necese negativa au malbona fero. La timo, pre la morto, neniem devas regi nian vivom. Se ni vere acceptos gin, cil naturam ciclom, ni interne ne plus suferos per mal tranquillo. Lao Seneco, tiui ideoi helpus la homoin, kiui desiras trovi la pacum, cae felicion. Ne devas meti la focuson sur la simplezon. Ni estus independai, ni practicu la malaverezon cae cultivu internan tranquillezon. Tio povas helpnin havi vivon, kiu estas iom pli signifo plena.